alaikum barkanmu da warhaka sannan mu kuma da farin cikin sake kasancewa da ku a cikin wani ci gaban shirin na gobe da labari muna nan dai a cikin littafin nan in suna wata kusan mun tsaya a inda muni bata dawo gida take rattafa wa ina amina abin da ya faru da mijin nasa kuma har yanzu ba mu ba mu tsawa ni ma yamsa ayi da jibril nake cewa sai ku biyo mu yanzu wadda za ta kaya Imanin da ta gaba da cewa Allah ta da san ne ji tana faɗa ta take ta zuciyar shi halama take yi mani ba take an ce ba uwa ta tana son ƙwallon ɗaki tana hira shine suka ji In inda Allah ya tada kafadarsa ai zai faɗi mai yaji ko da yake zurfin cikinsa yana iya sa ya faɗa ya da Allah kawai wato gari da wurwuri ni ba suka da asibitin tare da inna amina da alhaji gidan yana da alhaji ya ga jikin ya sa suka fara magana da Mustafa ne da za a yi alfare su ƙasa waje har suka fara shawarwarin ƙasar da ya kamata a kai su sun tada matsaya akan alhajin zai yi bincike ta intanet akan irin ciwon nasa sanan ne zai fi gano wata ƙasa ce suka fi shahara akan duba masu irin larurar mujibu sannan yana da abokan likitoci su ma zai tuntuɓe su don neman shawara akan ƙasar da ya dace a kai su duk da yana da yakinin akan ƙasar Cairo amma zai so ji kowace ƙasa ce ta rikice akan masana akan ciwon na mujibu tunda mujibu ya kwanta a asibiti ba ta sami sukuni ba ko da yake tana asibitin hakan ne ya sa ita zama so ba kullum nan take wuni tana wani nuni da isa da a tsini. abu ɗauke ta ka mata birki idan ta ne a gaban gadon muni ba sai ta zuwa gurin tunda ta lura takalar ya take yi idan isa lura da hakan sai ya dubi muni da yake wannan muni ba mai zai ki dinga baya baya da mijinki ne ma da wanda ke da kusanci sosai da shi har bayan to ne da ko ba a aure za ki iya zuwa ki tsaya akan duniya shi balle bayan ɗan uwantaka ga aure auratayya don Allah mu tso ki dinga tufa masa addu'o'in da kike masa don na lura idan kana kusa da shi kina tufa masa addu'o'i har alamu yake tamkar zai bude ido kin ga kuwa kusancin ki da shi ai yana da amfani da ta matsa ta fara yi masa addu'ar kuwa sai ya ce ban gurin dan ta san da ita ita yake da maganganun sa da dama ba su suka shiri ba akan mu ni ba an kwasa sati guda tun da kawo mu duk asibiti amma babu wani sauyi daga yadda aka kawo shi hakan ne ɗan uwansa na Doku suka yanke shawarar ko za a haɗa da amsa masa rubutu ne sai dai kuma babu yadda zai ka rubutu tunda babu abin da yake sa sai ƙarin ruwa shine aka da kusa da addu'o'i aka sa malamai na yin sauka duk kwana uku kuma ana yin sadakoki duk dan Allah ya saukar da warakarsa akan su wannan muji muniba ma ta shirya don zuwa da kudubo innansu da muka fara ce ya tana zazzabi da mura sannan tana son ganin ainihin malamin islamiyyar su na duku don ya ba ta wasu muhimman addu'o'i na samun waraka daga tsananin cuta za ta ci gaba da yi wa mijinta inda ta isa gidansu ta ga jikin innar da sauki ta hankalin ta kwanta ta hau gyaran ɗakin innan ta sare ta goge koina ina yayi tas sai ga mujata shigo ta tsaya tana kallon ta cike da mamaki tace bakin gombe saukar yaushe ina san babu wanda yake sun zo ce ban wanda da isowa ba na zo duba titin ne ya musa sai yace tana fama da mura tace jiki kam yau alhamdulillah na mai mai cikin sayar da kai yake kowa damuwa ta ce biki sai godiyar Allah amma yadda kika ganshi wallahi har yau haka yake al'amarin ya fara bani tsoro amma dai muna nan muna masa addu'a Allah ya kawo mata agaji ni kaina yanzu na ta ba da amanna a tafi da su kaira din tunda ƙasa ce ta musulmai na tabbatar maganin su har da addu'o'i suke haɗawa sannan ga ƙwarewa sha Allah muna sa ran za a dace mazza ta ce to Allah ya sa a dace amma gaskiya ciwon nasa akwai ban tsoro tsoro mutum a kwanta ba rai ba alamar rai lalle idan baka mutu ba Allah bai gama nuna maka ikon sa ba mun ba ta so kwana a duku amma da ta baro mutum ita ta ba za ta iya kwana ba ina su ce ma ta dan kafafa mata komawa a ranar tunda ta baro majinyaci tana riko da hannun diyar mujin suka fito daga gidansu suna tafiya da kafa ba a mota ba zuwa tsohuwar islamiyyar da ta yi don ganawa da malamin su da yake ba lokacin islamiyyar bane a zo ta hannunsa a bakin wani azu yana nazarin wani littafi na addini sai masa sallama ya dago idanu ya dube ta tare da amsa sallamar taka sannan ya ce a a a har zamu ni ba shi a garin namu an ce bai da lafiya ko kamar yana asibiti kwance ko ta gada kai eh, yana son matsalar ta su ce ma ta sa na ce da in gurin kafin in koma anjima wallahi malam yana jin jiki don bai ma san a da yake ba yadda aka kai shi har yanzu aka yake a kwance magashiya mu ma muna masa addu'a ba dare ba rana yanzu so nake ka taimaka min da wasu addu'o'i da zan dinga yi masa na wanda ke kwance cikin mawuyacin hali malam dauda ya dumbuna kai subhanallah subhanallah asasuwa na tsaya tsanin yata tace ya malam ya sami tsara a hannunsa na hagu sannan gefensa na dama baya aiki ga zuciyarsa ita ma sun ce ta sami matsala abin da sai addu'a malam dauda ya saba gaganta wa muniba wannan abu da ya same ta sannan ya kara da cewa akwai addu'o'i kan nagartattu da zan baki daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka zo ingantattu ne ki ji ki tsaka insha Allah za a samu ka ya bude wata jaka da ke gefensa ya fito da littattafan rubutu da biro da rubuta mata addu'a sannan ya yi mata karin bayanin yadda za ta yi kuma za ki karanta mata fatan kafa bakwai a ruwa ko a zamzam su ba shi sa. in ba zai sa ba su dinga karantawa kina tofa masa sannan ga wani sirri ko inda suka sami tawarin jiki misalin nan da kai asalin nan mai kyau da gwangwani don suka buɗe ko ki karanta bismillah ƙafa ɗari ko fatiha ƙafa bakwai ki tofa a man bikin ɗin ki jirgira sai ki tuba safa masa a inda baya aiki ta ma ki safa masa a duka jikinsa insha Allah ka ɓarsa za su aiki su koma tun kai ba su taɓa samun matsala ba wannan sirri kasu da ne an gwada na fara don kowa tafiya ta mutum baya yi to zai yi ce yi tafiya ta ilmi billahi mani ba ta masa godiya mai tarin yawa ta buɗe jakarta ta ce da dubu dubun bugun abuja guda biyar ta miƙa wa malam dauda na wannan malam a ce ina gaishe su da jirgi zakai a a hajjan kada mu yi haka da ke ni ba zan karɓi ko cikin ba abin da yi miki na yi domin Allah ne tace haba malam wallahi ba don abin da kai nuna bane ma ka sani ko baka yi min komai ba akwai isani a tsakanin mu ni ma na ba ka ne domin Allah kuma ina roƙon ka dan girman Allah ka amsa yara za ka wa wani abu zan ta hada shi da girman Allah na sa ya amsa kuɗin tare da yi maka godiya ita ma ta yi masa godiya suka yi ban kwana hanyar su ta dawowa ne ta ji ana mata sallama a bayanta tun sun ta waiga ta fara tunanin a inda ta san me wannan muryar da ke mata sallama ta waga don ganin kowaye tsayawa ta kawai tana masa kallo na manta inda na san fuskar ka ya ɗan gyara tsayuwarsa fuskar ta cika da murmushi yace malama amani ba Ba har kin mata fuska ta ba Don na ga kina mata kallon mantuwa eh na so in san fuska amma na manta inda na san ka yi hakuri ka san dai ni matar aure ce da dace ka tare ni a titi kana min magana ba haba ba. na fa sani labarin auren ki ya mutu tun ki ba dai ka san sauraro na ne ni ne badar dan gidan mai gari na san jira su gaya ni din bane wallahi saboda kanki na fara zama da matar da aka aura ne na sake ta duk wannan susucewar da nayi domin ki ne ki hakuri mu yi ba ki tausaya min wallahi ni yin ki ne na hakika ka so ma tafiya tare da yi mata kashebi dan girman Allah ka daina jina wallahi aure na bai mutu ba ƙarya ake maka gara ma tun wani ka je ku kasanta da matarka kuma da auren ku ka ta rufa mata baya cikin magiya ko ta saurare shi yana da batutuwa masu muhimmanci sai ta so mai tamkar za su tashi sama ita da diyar Mustafa ganin hankulan mutane ya so dawowa kansu suka ce saurin aukawa gidan iyayen wata kawarta babu shirin yin haka Allah ya sa babu kowa a tsakar gidan hakan ne ya ba ta damar daidaita yanayinta sannan ta yi sallama ta shiga ɗakin suka gaisa ta tambaye ta cikin mujibu ta ce ki mun gode Allah ni ma na zo duba in ne ba ka jin daɗi an zuma zan koma Allah idan ta, zan zo in duba ta ba ta fito ta rubuta ta shiga kewayi ta wanko fuskarta sannan ta fito sai ta tabbata ila yanzu ya haƙura ya tafi sannan ne ta yi niyyar barin gidan a zaure ta tsallake tana leƙen ta hujin gidan ta tabbatar ba ta hange su ba sannan ta fito suka tafi ko a ƙofar gidansu ta hange su zaune abin ya rufe yana ba ta haushi da mamaki to wannan wani irin mutum ne ko ma ta ce jahili sai ta gaya masa auren ta na nan akan ta bai mutu ba to me yake so ta yi masa ko ko so yake ta ka amanar aurenta sai fuskar ta ta yi tono sai fuskar sanu tana jin shi yana kwarara mata wani mahaukacin kira irin na mafarauta ta shige gida ta bar su nan tana shiga ɗakin innarsu kuka ta saka saboda rashin cikin wannan abu da ke faruwa da ita mukiranta bazawara da jama'a ke yi a ranar tana da aurenta hankalin Innas ya tashi tana tambayar ta me ya faru kin fita lafiyar Allah sun dawo da kuka ta sage tun hijabin da ta goge hawayen da ke sauka a kuncin ta wallahi in na gaji da yadda jama'a ce min kallon bazawara alhalin da aurena kullum na fita sai an kawo ni na harin gawarci kawai dan an gani ina zaune a gida na rasa yadda zan yi abin ya na fara isata na neman mafita daga za su zo ta ku ki kwantar da hankalinki wannan matsala ta auren ku insha Allah za ta zo ƙarshe tunda muna nan muna addu'a kullum muna kaiwa Allah kukan mu so muna ba su zaɓi in ci gaba da zaman auren ku alheri ne to Allah ya daidaita ku ya koma da zaman ku idan babu alkhairi to Allah ya yi muku zaɓi na alkhairi mu da yanzu fatan mu Allah ya ba su lafiya a sannan ne za a san abin yi sai ga abin da za su sa a gaban ki shine niyyar mijinki kuma ki da Allah kada ki duba komai kuma babu ruwanki da hantarar kowa tunda ba domin wani kike yi ba sai domin Allah abu na karshe shine ki ci gaba da rikon amanar aurenki kada ki ga don mijinki ya jingina auren ki dai kan mata zuciyarki ki ci amanar aurenki duk da dai na san kin ki, da irin tarbiyyar da muka ba ki ci gaba da yin haƙuri da juriya akan dukkan abin da zai rufe ki kyakkyawa ko mummuna Allah ya yi miki ƙaunarsa ya ba ta abin da take nema duniya da lahira dakan wannan addu'a da innata ta yi mata ta tamantar da ita kuncin da ya mamaye zuciyarta ta tsiranta ta tafi ta ci gaba da shirinta ta koma Gombe mani bana isa Gombe ta zarce gida ba kai tsaye asibiti ta wuce don duba yadda jikin Majid ya kasance a yanar ranar yadda ta tafi ta barci haka ta dawo ta same shi sai ba ta ke zaune a gefen sa tana ba diyarsa nono da kasa an ka sallamar Maniba da yake ɗakin babu kowa sai ita Maniban ta ta fara gaishe ta tare tambayar ta yadda mai jiki ya wuni ta miƙa hannu za ta ɗauki walida sai ban ta manna yarinyar ta da jikinta ta ce ba ta fara nonon ta kusa a walida ba irin ba ku ba Maniba ta yi shiru tana lugungunta maganar siyarwa walida ba irin babba bace ke ne hakan ke nufi wajen da wannan kokon da zuciyarta ke yi sai ta fuskanta abin da ke gabanta ta matsa daidai fuskar mutum ta so mu karanta addu'o'i da malam dauda ya bata tana soka masa isa ne ya sallama ya tura kofar ɗakin yana yin arba da muniba sai yalwa ta fara da ke fuskar sa yana tace yana cewa An antina sai kin dawo dan ina ta sauri in je in dawo dan ba na san tafiya in bar shi in ba ke ce a gurin ko gogo saboda ina tsoron kada a sake jefa shi cikin wani mawuyacin hali wannan ke da wannan da yake ciki to ba ta fuskanci da ita isa yake yin wannan harbin iskon a dalilin tun da aka ce mutum a ɗakin ta sahi shi nan. kowa ya ɗau alhakin abin da ya same shi aka ɗora mata sannan ga shi likita ya ce lalle wani abu kunnuwan ta suka ji na tashin hankali shi ne musabbabin sa tun da sa abin ya shafi lafiyar zuciyarsa to ita kam ta gaji ce musu za ta yi ta yaki turajin da suke mata ta kalle su a karkaice tana yatsuna ta ce wannan fa gugar zanen da kake mini ya isa haka isa gara tun wuri kana nemi wadda take neman na ka maka dan uwa ba ni ba da yake zaune da ni sun da bai kore ni ba a gidansa balle in je in yi asirin da zan naka ko in hana shi zama da kowa to ka tura wannan zargin naka a kaina manira ta gano sarar ita so ya bata ke nufi ta yi asirin da ya naka sa mujib sai bata nuna mata damuwarta ba tunda ta san inda akwai mai son mujib a duniyar nan bayan ita ce in aka cire goggo kowa ya san duniya ma ta tabbatar da hakan hakuri ta shiga bashi ita da Isa haba dan Allah Isa muna da mai jinya kamar wannan har da kamata ku tsaya kuna tuntunin tanka ba abin da ke gaban mu shine yi masa addu'a ba mu zo kansa muna sa'in sa ba Don girman Allah ku hakuri ta daura idanunta akan Isa tana tambayar sa yau gaba ta zo bane eh yau ba ta zo ba ita ma jikin ne ya dan motsa mata ta ce ba ta jin ta saboda ba ta ga mun ba da wuri sai ya samu ko zuwa asibiti a dalilin wani mummunan mafarki da sai da mutum din wasu mata masu baƙaƙen kaya sun rufe fuskarsu suka zo suka same shi a asibiti su fada a ɗaki isa ya suka suka fatilo suka danna fuskarsu sai ta mutu musu sai za ta taso ɗakin ta gan gansu sune suka tsare su a dalilin ta kwala ihu suka banke ta suka fita da gudu Ba ta gane ko suwaye ba tana dubawa ta ga bai mutu ba amma ya sa tsananin wahala ila da bata shigo a lokacin ba da sun kashe shi ne fa da ta farka hankalinta ya gaba kwanciya ta yi sammako zuwa asibiti don ta ganshi ta tabbatar da abin da ta gani a mafarki bai same shi ba tana isa ta da ruwan zanzan inda ta zo da shi ta zuba a kofi ta yi addu'o'i ta tofa a ciki sannan ta dinga ɗiba a hannu tana shafa masa a sa zuwa jikinsa isa ma yana taya ta aka yi sallama aka shigo ɗakin suka amsa sallamar wajen mijin ɗin ne na ofis tare da ɗan sa wasu daga cikin abokan aikin mijin ɗin ba ta gaishe su cikin girmamawa kasancewar ta riga ta san ogan da wasu mutum biyu wannan suna zuwa ogan nasa na uku duba shi na zan ne bai tambaye ta madam wani shugaba ake samu ne ni ma har yau kamar 帮我弄身体， ta bi mu din gaskiya babu wani canji amma muna nan muna addu'a In insha Allah muna sa ran ganin canji ya bada sosai ya koya wa mu din idanu kan yana wani nazari a kansa addu'a da muke masa ma tana da muhimmanci amma duk da hakan ina ganin zan ci da shi wani asibiti a Jamus ina da kwarewa akan irin wannan ciwon nasa ina ganin daga yau zan fara magana da wani abokina a can Jamus din za mu ce da tafiyar za ta kasance ina ganin zan yi muku kwakwas da biyu da ke da shi za ku tafi ko sai abokin nawa ya jagoranci komai a can ko ko kuna da wata shawara ne muni ba dan sun koyar da kanta kasa Sai girmamawa ta ce, "Eh to, akwai wani mutum ina mu a nan da yake sun yi magana da yayan mu. Cewa za su fita da shi wani asibiti a Cairo har ma an fara shirye-shirye. To amma sai gogo ta ce a yi hakuri a bar su a nan ɗin mu ga abin da Allah zai yi a taƙaice da ita ta fi son a bar su kusa da ita tana ganin su kafin tsofaffi ta hakuri ta ɗan yi mai nufi haka ne amma za ta kawo kanta in har mun gabta da su ɗin jirgi ta su lambar shi cikin ina taku da tayawan naku ko sai nake ganin tare da ita anan tace eh shine ya tafi office ne an kuma zai zo ta turo waya ta a jaka ta ga masa lambobin nasu yayi seven din su sannan yace za su tattauna ne ruwa ogara su ya bane suka yi sallama suka shiga direba da ya kawo su yana biye da su dauke da kulolin abinci da na abinsa ya aje kunduna ya gaitar da mu da ogan mu tare da jama'arsa ya duba mai jiki sannan ya tafi ogan ya rasa na a gaban goggo suka gaisa tare da tambayar mai jiki kira goggo ta zauna ne ya so mai mata bayani akan kudurinsa na san fita da mujibu kasar waje ya kara da cewa suna madan ta ke gaya min nan ma ɗan uwansa suna son fita da shi suma shine za mu fara neman izinin ki idan sun amince Zo mu tattauna da su mu san kasar da zamu kai su ko za mu ci ko kallo gobe da dan nan ba ta sannan ta ce sun yi mana magana amma na so a bar su a nan din mu ga abin da Allah zai yi dan ni tsoro a da mutum wata kasa nake yi ce za ka ga ga gawa ake dawowa da ita ko ku yi hakuri. in ma ciwon ƙarar kwana ne kare mutu a gaban mu ta ƙara ta magana tana taron kwalla hankalin Alhaji Ayuba ya tashi shi ma ya so masaran kwalla da farin hankicinsa kusa kwantawa da gogo hankali su kwanta da hankalin su gogo su ta aiba mutuwa baki dukkanin suna tare da shi insha Allah mutum zai san lafiya kana da wani ciwo ba haka zai dawo da izinin Allah kan da muke son kai shi ta kwararru ne kuma suna da ingantattun kayan aiki sabanin namu na kasar nan akwai mutane da yawa da aka kai masu matsala irin kashi da kafin suke dawowa tun garau sabanin yadda suke tafiya magasar fatan ya dawo kafadin su insha Allah gaba ɗaya dakin suka amsa Allah ya sa gogo ta yi magana to Alhaji mun gode Allah ya saka da alkhairi sai da wani hanzari ba gudu ba mu ba mu da makudan kuɗin da za a fitar don kai su wata ƙasa Amma akwai su to su ne mai su ke su kuma ga yadda Allah ya yi da su lalle ya fidda su a kai su wata ƙasa kaga yanzu idan haka ce in an kai an za a shiga wani hali gara dai a bar su a nan din alhaji ayuba ya ne musu babu komai babu. ni zan ɗauki na tafiya da komai da za a yi na ku addu'a ne kawai za ku biyo mu da shi amma jibu zan iya kafa komai wani akan sa saboda yaro ne haziki mai kwakwalwa ga jarin ta akan aikinsa sannan galibi da biyayya ya sami tarbiyya kyakkyawa daga gare ku ni ma shi yasa zan sakanta maka da abin da yayi mani kuma zan yi haka ne domin neman lada a gurin Allah gwada ta gaba da sanya ma Alhaji Ayuba albarka tare da godiya akan irin ɗawainiyar da yake da arziki akan wannan ciwo na mujud babu gagawa ga sun da yake yi shi da iyalansa da za su tafi ya ɗauko rafar ɗan ɗari biyar biyar na dubu hamsin ya miƙa wa mani da yake da wannan kurki ko da za a nemi wani abu mani ba ta sa hannun biyu ta amsa tare da yi mata godiya ko kuma godiya take mata. haba alhaji ba ka gajiya da ɗawainiya ko da yaushe ka zo to ka yi hidima to Allah ya shi albarka Allah ya baka masu yi maka kaima amin amin ya amsa da amin amin ta fita ba ta nika gogo kudin nan gogo take. Me zan ansa in yi da su? Ki rike su a hannunki. Duk abin da aka nema su a yi da su. Dan su ba da su a bar kudin a hannun Muniba ba. Saboda a ganin ta ba ita ya dace a dinga barwa komai ba. ita so ban ce ta fi cancanta tunda muni ba a ta take ba zuwa jinna take yi ta koma tun daga lokacin ta dinga cika tana batsewa ganin haka ya yasa Isa da ba suka fita sabgarta suka fuskanci kula da mai jinya su da ranar huni suka yi safa masa gango mai addu'a da man zaitun suna mutu tsaka masa jikin a hankali da wurin ba ta hada ina ta ina ta ta ci za tafi gida a lokacin ne take cewa gogo wai a ba ta wani abu cikin kudin da aka aka su don wa da walida comfort da magungunan su na mura ita ma za ta je asibiti ganin likita ko ta ce to Allah isa na shi za ki tambaya kina ne ba ki duk abin da kike bukata ni kudi a ba su hannu na ko juya ta rayu sai isa ta ce tsaye gaban gadon mujibin sai ta gama harar bayan sa sannan ta yi magana Suna da bukatar kuɗi da zan yi wa walida hidima ni ma za ni ganin likita shi ma sai da ja lokaci kafin ya tanka masa su kawo abubuwan da za a sayan ma walidin sai ma idan kin je asibiti su kawo takardar maganin ni zan sayo dan ba zan yi in ta ɗiban kuɗi ina ba ki kina hidima ba dubu goma na baki ran nan ai ba su isa a cikin sun ƙare ba ba zan yi in ta kada wa kogi bula ba tunda asara ne yin hakan ta tunzura da kalamansa zuciyarta ta kawo mata iya wuya kuɗi dole ka bani tunda ba naka bane namiji na ne dole in amsa in yi wa ɗarsa hidima don ita kaɗai ke gare shi a duniyar nan in ya amsa ba ni kaɗai ba ce ai dole a ba wa iyaka tunda ita kaɗai ce shi ma isa ya maida mata martani eh mun ji wani da kaɗai ke gare shi ni ma ni kaɗai ke gare shi to mai sauraro ga dai yadda ta kasance wa Suwaiba da Isa na asibiti. Suwaiba idan naira ta kuɗi ta ruɗe ambata. an bata. A dai cikin littafin nan in suna wata kusan. Ni Maryam Sa'idu Jibril nake cewa gobe da labari. Thank you. samun sauran labarin za ku iya ci gaba da bin mu a YouTube.